Assalamu alaikum, šta je kursi? Na me udi ulkada meil rabbina, mjesto stopala naše gospodara, subhanahu wa ta'ala, tako je opisano.